змагаючись із 30-градусним морозом, до них приєднався Жак Антуан. Зв'яжіться з бортом Криголама, сказав професор Марш. Вони нас не викликали? Ні. Отож, бачите, не без тіні злорадства промовила кет. Матрос повернувся до собачого запрягу, та як не старався, а рація мовчала. Нарешті озвався тоненький писклявий голосок немов би з протилежного боку планети. Булат зрозумів, що причиною є знову магнітна буря, яка останнім часом раз по раз переривала зв'язок. Він повернувся до чільної групи, і філмарш йому сказав: Усе правильно, сер. Ми не збилися з маршруту. Гляньте он туди. Він показав лижною палицею ліворуч. Далеко на сході бовваніло кілька таких самих рудуватих плям, ще дужче розведених сніговим поземком. Це помітив мосьє Марсьє. Філмарш умисно підкреслював заслуги француза, який стояв трохи осторонь і зосереджено тер свій довгий хрещуватий ніс. Протрите до мозку, пожартував Булат, підморгнувши французові. Той не зреагував страшенно кортить побачити ту оазу, сказав Жак Антуан. Я вже три місяці не бачив нічого, крім оцієї криги та снігів. Ми кілька днів тому бачили гори, заперечив матрос. Бачили, але з літака. То майже нереально. Він врешті дав спокій своєму червоному носові і розповів, до чого вони тут гуртом додумалися поки матрос намагався викликати по рації борт корабля. Ми вклонилися між двох рукавів тієї оази. Тепер доведеться вертати назад. Уявляєте, який буде скандал, коли капітан Роберта Скотта почує про наше блукання? А що потім буде на кораблі? Жак Антуан голосно розмовляв по французькому, неначе цієї мови тут ніхто більше не розумів. Клуб 30-річних викликався повним складом піти в розвідку, що то за оаза та де її край. Але доктор Марш заперечив на межі оази і материкового щита мусить бути зона густих тріщин, і з простої цікавості не варто важити життям. Француз із заздрістю дивився на 30-річних до яких сьогодні пристати не міг, бо минулого дня сам оскандалився у розвідці. Проте доводи Філа Марша здалися резонними й йому. Рухатись належало компактною групою. Підемо в обхід, сказав американець, і скоро валка рушила в той бік, де на заході виднілись оголені скелі. Колесо одометра за нартами відлічило милі півтори, як Булат несподівано побачив доктора Марша. Філ Марш лишив своє місце між Туром Балоном і Кет. Це здавалося невірогідним. Він поманив Булата і довірчо сказав Маю пропозицію. Повинна припасти вам до смаку, містер Матроуз. Булат іще дужче здивувався, тон американця був надто таємничий. Кроків за двадцять попереду каюр підбадьорював собак, а голова колони, турбалон і кет, вибиралися на невеликий ковський пагорок. Я хотів поговорити з вами давно, та не було нагоди, накручував пружину цікавості фільмарш. Завтра чи позавтра ми будемо вдома, тобто на кораблі. Тоді ще місяць океаном і роз'їдемося хто куди. Булат уже й сам про це думав. Щось подібне хвилювало і француза Жака Антуана Мерсьє. Як вам здається? раптом спитав професор Марш. Чи недостатньо дрижаків зібрали ми з вами на цьому дні світу за три місяці? Булат зрозумів, що фільмарш просто втікає від теми. Надто напористо був почав. Якщо зараз почне пропонувати мені золоті гори, подумав Булат, я не знатиму, що відповісти йому. Наскільки мені відомо з побіжного знайомства.